things with Hebabi magino ang pilyo, handang lumagari Lunes hanggang linggo kahit tumagayan pa ako umahilo Tapos ang trabaho sa akin matik huh, Headshot, wala scope Dito si Teshan pero dope Pa rin ang moves, di na sa stress Stress sa likod, Hinakpang ka na parang si Loop Ninaratangan na parang si Loop Kinabahan yung tulengo, de paano yung bewit nyo Gusto bigay ang isup sa akin, sabi ko no thanks Sabi ko oh well, ganun talaga ang boy Kung galit ka sa akin, ito sa'yo porker Umiyak ka sa corner Hey, uh, kahit sa mga dalin, pareho galit ko ka back then Ten toes down, kami ng gang O malamig pa ako sa yelo Kung gumalaw halatang galing pa siya sa ghetto eh. Kahit sa mo ko dalhin Pare ugali ko ka noong back then Ten toes down, kami ng gang O malamig pa ako sa yelo Kung gumalaw halatang galing pa siya sa ghetto eh. Away ah, ah, ah, ganun pa din, wala nag bago Gusto mo na makarating Lahat yun ay ginagawa Lahat ay kayang gawin Oras sa tawis lang ang tiniyaw Ngayon po sumalamig Mahulog sa'yo di ko alam kung paano Dami ng chick makulit Pero mas inuuna mga plano Walang pera humigit Tilas ang beat ng palagi magkano Kahit magipit Mga ibigan ko palaging merong balato Tila pinapikit Yung mga makatingin parang merong atraso Ikaso Malamig pa sa yelo O naibeso yung besi niya Kahit di ko kilala Ilalakad niya pa daw ako sa iba Tipo ko na dalaga Talaga namang nagdadala ng mga kagaya rin Hindi Di napapatupi Miss di makahiya Dalawang kutsi nakahiga Pinasa yung dubi pa kaliwa Pulang kabay pa ka ng pulaw Game hindi matawaran huh? Gusto niya sa'kin kasi kahit Mister niya na O Buo sinusolo ko siya o hindi niya masolo O niloloko ko siya palagi Ako hindi niya ma yeah. Kahit sa mga talent Pareho galit ko ganong Breaking Tantas down Kami ng gang O malamig pa ako sa yelo Kung gumalaw halatang galing pa siya sa ghetto yeah. Kahit sa mga talent Pareho galit ko ganong Pa din Ten toes down Kami ng gang O malamig chest